Mada hii inaletwa kwako na uongofu.com. Assalamu إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وصلى اللهم على خير خلقك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Hadithi iliyopitia kwa Anas bin Malik radhiallahu an asema, nalimsikia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akisema, qala Allah, amesema Mwenyezi Mungu katika hadithi ya Qudsi, yabna Adam, e bini Adamu, innaka ma daautani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali maadamu wewe utataraji kwangu mimi kwa kuwa ndiye mola wako na uniombe basi mimi nitakusamehi yale madhambi yako uliokosea bala sitopata taabu sitojadi kule kukusamehea kukusamehe yabna adam e mwanadamu lau balaghat dhunubuka anana sama lau yale madhambi yako yalikwenda mpaka yakawa yamefika juu huko mbinguni thumma staghfartani isawqantaka mimi msamaha ghafartu laka wala ubali ningelikusamehe wala singarijali yabna adam ibna mwanadamu innaka lau ataitani biqurabi lardi khataya lau ulikuja mimi na yele madhambi yamejaa tele mifuko ya katika ardhi thumma laqitani la tushriku bi sheia ukaja kwangu na humshirikishi mwenyezi mungu lakituka biqirabiha maghfira ntakupokea wewe kwa maghfira vile vile ilojatele ardhi hadithi hii msikilizaji wangu mtukufu ni silaha yako kubwa kinyume cha wale waliosema wasomjua mwenyezimngu wanaitwa kwa jina la ulamau nafsi psychology wanaosema vipi watu hupata magonjwa ya kusumbuka kwa sababu kula wakimkumbuka walimkosea mwenyezi mungu ndiyo maneno yako hayo si kweli ukiyaweka katika mizani ya uislamu watu wakiwa wakifanya makosa hawawezi kupata msamaha mpaka wende kwa mtu amwambie tutakie msamaha hilo tatizo lakini huyu direct yeye tuna mola wake memlilia na ajua makosa yake ni makubwa yeye mola wake amwambia binadamu wewe mali yako makosa yako lau yalikwenda mpaka yakagusa mbinguni huko na yakajaa ardhi tele maadamu wewe humshirikishi mwenyezimngu na umekuja kikweli kunililia mimi basi mimi mwenye kukusamehe kwa sababu kama hii yale mambo yanayozungumzwa na ulamai nafs kwamba ile ashuuru bidhambi kule kujisikia mtu kwamba amekosa yaita complex tatizo katika moyo au katika akili si ya muislamu au juao uislamu mwenyezi mungu atujalie katika hao Mwenyezi Mungu atujalie katika wale wanaomsikiza na kumtii Mwenyezi Mungu na kufanya bidii ya kutomkosea, na wakikosa wakawa hawatochelewa kurudi na kumdilia na kumwangukia na kumtaka msamaha, na kwa matarajio yetu huwa wameupata msamaha wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atujalie ni katika wema hao ambao hufanya bidii ya kutokosa na wakikosa hurudi kwa Mola wao. Kwa kutenda namna hii tutakuwa tumekuwa waislamu wazuri waislamu walofahamu qul liibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah uqda inayotajwa na ulamai nafsi la tantabiq ala alrajul lahu qalbun yuminu billah na haumshirikishi mwenyezi mungu kwa hivyo epuka shirki na kuwa mkweli kwa mwenyezi mungu na mlilie kisawa makosa yako yatapokewa usifanye mchezo tu kwa kuwa wasema nisamehe nisamehe na moyoni mwako huna lolote hapo utakuwa wacheza utakuwa hukutaka msamaha mwenyezi mungu atujalie ni katika waja wake wema na wale ambao yastamiuna alqaula fayatabiuna ahsana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mada hii imeletwa kwako na uongofu.com